Dirustatuak izan diren dozierren artean, Kopo Elektronik idiburun kokatua den enpresa da. bosturte baino gehiago daramatzak matza, multzo eta azpi multzo elektriko eta elektronikoak ekoizten aplikazio industrialetarako eta hori larogoi langilerekin. Eskualdaren gandik, egun talarogoi mila euro bilduko ditu Kopo Elektronik enpresak, jantiko IP enpresaren zuzendari nagusia. Nokanduko uh, eh, akitaniatik laguntza bat, tarato inta amar uh, eh, mila eurokoa. Hori investizamendu materialen eh, zat, automatizazioen eta uh, eh, stokaja egiteko investizamendu entzat, eta hori hiru urten proiektua da, e, milion bat enuizizamendu egitea irurtaz, eta horren gainen eguneko goi, goi ez zaragunduak izan den gira. Enpresak bi ere muzituen orain arte, angelu eta iriburun, baina proiektu zabalago batean sartu da orain, gehiago erraiten dauku jantikoipek. Pentsatu aginen dola bizpala urte dena bat eta ratzia, eta proiektu hori uh, eman dugu uh, eh, jondan iragan urtean, eta orai uh, erosi dugu lur bat uh, mugeren, hektara bat lur, eh, bastimendu berri baten egiteko. Lau mila eta erdi metrak otoko bastimen bat, eta bi lantegien bat ezaratzeko mugeren. Proiektu hori ere mandugu bai uh, FEDER mailakoan uh, bastimen duaren zat. joiten gira hiru milion eta erditako uh, investizioan mendu batetan. Eta Hortan, federek lagunduko eitu, kasik, uh, eh, iseio, miloroko eh, laguntza ukanen dugu. Feder, Europako eskualdearen garapenerako eragileak diru laguntzak emango dizkio kupa elektronik enpresari. Lan postuak sortzea auge ikusten du jantikoipek, baina beti, Frantzia mailako enpresekin lanean hartuz.